Lucos και κορεσμένος καί πρόβατον. Lucos τροφές και κορεσμένος, επεϊδέ εθεάζατο πρόβατον επί γες μπεμπλεμένον, αισθόμενος ότι διά τον εαυτού φόβον πέπτωκε, προσελθόν παρεθάρσουνεν αυτό, λέγον χως, εάν αυτό τρεις λόγους αλεθέis έπε, απολύζεϊ αυτό. Το δε αρξάμενον έλεγε πρώτον μεν με μπεμπουλέσθαι αυτό περιτουχέιν, δεύτερον δε, ει άρα τούτο χαίμαρτε του φλόε. Τρίτον δε ότι κακόι κακός απόλο είστε πάντες χοι λούκοι, ότι με δεν παθόντες χουφ χαιμόν κακός πολεμέιτε χαιμάς. kai ho lucus apod examenos autu to apseudes apelusen auto ho logos de loi hoti pollakis ale theia kai para polemiois isquei